ancora pri la esperanta culturo. Unu el la plei resistemai cae firmai antau iugioi contra esperanto, quiuin daure el diras, et clerai homoi tra la mondo, ancora en la dudec unua iarcento, estas che esperanto estas lingvo sen culturo. Ciam activa esperantisto refoie audas tion, li suspiras cae gemas, ancora foie, necredeble. Facte, post cent tridec iaroi da plena vivo de nia lingvo, ni ree cae ree devas clopudi convinci ilin che ili estas misinformitai cae ciel mal facile estas convinci victimon de antau iugio che li eraras. Effective, lingvo sen culturo destinigius al nura cabineta experimento. Ne tia estas esperanto, ca estas nia tasco teni en la menso taugaen pretaen argumentoen por usado en ocaso de besono. Cio ni, activae usantoi de Esperanto, estas plene capablae informi a la exterra publico che ni vivas en Esperantujo nome en tutmonda comunumo plena de propriae culturajoi? Iem la gravetso de nova libro Jus Lancita. Gin recensis la eminenta academiano Carlo Minaia tre recomendinda estas legado de la tuta recenso en la reteio sezonoi.ru. Anca la conata revuo La Ondo de Esperanto publicigis gin. Esperanta culturo consistas el decvin eseoi de autoroi el diversae mondopartoi presentitae per clera en conduca texto de la redactanto Ilona Kautny. En tute ili formas 270 pagian volumon, cion oni devas ne nur legi, sed ancau studi. Ne nur studi, sed seriose studi, laula vortoi de Minaia. La recenzo tre resume presentis la vidpunkton de ciu eseinto pri la temo. Inter ili mi menciu nur unu, quiu shainas al mi essence grava cae Temas pri la articolo de la brasilano Fabio Fortis, en quiu li consideras la signoen de esperantistezzo. Ali vorte, ciu la nura cono cae parolado de consistigas esperantiston quiu ja luctas crom por la disvastigo de la lingvo por aliae generale homai traitoi cae raitoi? La respondo de fortis estas vigla cae forta. Multae aliae aspectoi de la esperanta culturo estas detale competente instrue presentatae en la nova gravega verco. Mi tui mendos mian exempleron de la libro. Cai vi,